بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا Zahvala pripada Allahu Đerlešanuhu i donosimo salavat i salam na posljednjeg الله poslanika محمد صلى الله عليه وسلم كاجة uzvišeni Allah الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبيك ويبريتك bojite se Allaha Đalešanuhu istinskom bogobojaznošću, nemojte umreti osim kao pravi muslimani. Allah tabar kata'ala molimo da nas učini odani koji ga se boje istinskom bogobojaznošću odani koji će umreti samo kao pravi muslimani. Molimo ga subhanahu ta'ala da ga sretnemo, a da on sa nama bude zadovoljan. Kao što vam je poznato, da smo još uvijek u tumačenju sure El-Bajjine. Prošli put, kao što znate, smo stali i govorili smo ukratko, da je dali jedan kratki komentar na mukaddimu, odnosno na uvod tefsira Ibn Kesir, rahmatullahi arehi, gdje je Hafiz Ibn Kesir govorio o načinu tumačenja Kur'ana. govorio o načinu tumačenja Kur'ana, odnosno kako se Kur'an tumači. Da pa smo rekli, odnosno spomenuli, da se Kur'an prvo tumači Kur'anom, zatim da se tumači sunnatom poslanika sallallahu alaihi wasallam, potom govorom ashaba, a potom, potom govorom tabiina. I za svako od ovih stvari smo zato, za svako od ovih stvari smo spomenuli, spomenuli dokaz. I rekli smo da je to metodologija ehli sunnata ul džamaata. I da mimo ove metodologije, mimo ovog načina tumačenja Kur'ana, da postoji još tumačenje Kur'ana, međutim o tim metodologijama, o tim načinima nismo govorili, ne bismo spomenuli samo jedan, a to je batinijski način tumačenja Kur'ana, koji kaže da Kur'an ima neko svoje unutarnje značenje koji ljudi ne znaju, nego samo određeni posebni ljudi mogu da dokuće, odnosno da dođu, da dođu do toga. Uglavnom, večera su za Allahu tabarik wa ta'ala pomoć vraćamo u tumačenje ove kur'anske sure, tačnije e, družimo se sa petim ajetom sure El-Bajid. Rekli smo u zadnjem predavanju gdje smo tumačili ovu kuransku suru, tumačili smo riječ Allah tabarak wa ta'ala gdje kaže وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَ Da se sledbenici knjige nisu podijelili i nisu podvojili osim nakon što im je došao jasan dokaz. Osim što i, nakon što im je došao jasan dokaz. I rekli smo da nas ovdje Allah tabarak wa ta'ala obavještava da je ovdje obavještenje al-ihbar bi ma'na an-nahy. Obavještenje u značenju zabrane. To jest nemojte vi biti poput njih pa da se raziđete u vjeri nakon što vam je došao jasan dokaz kao što su se razišli kršćani židovi. I spomenuli smo tu kako Allah tebareku ta'ala na drugim mjestima u Kur'anu tačno zabranjuje da tako budemo. Ako možete samo tarif, te sad ostavite za kasnije, vama sam malo momenta. Kako Allah Đelešanu na drugom mjestu u Kur'anu kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ تَفَرْنَا Nemojte biti poput onih koji su se razišli nakon što su im došli, nakon što su im došli jasni dokaz. Dobro. Onda smo spomenuli riječi poslanika sallallahu alaihi wa sallam gdje Allah poslanik sallallahu Samo se pomijete da možemo vati Hajde, pomakite sve što vam. sve, počet ćemo izpočetiti. Značenje ove stvari došlo u sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, gdje Allahov poslanika alaihi salatu wa sallam je rekao o tome kako se razišli kršćani židovi, pa je rekao i podijelit će se moj ummet na 73 skupine. Jer ovaj hadis je spomenuo Hafiz ibn Kesir u svom tefsiru, u tefsiru, u komentaru ovoga ajeta. Pa su rekli Allahu, pa je rekao Allahu poslanik alaihi salatu wa sallam, svaka će biti u vatri osim jedne. Pa su rekli Allahu poslanik, koja je to? Pa rekao Allahu poslanik alejhi salatu vesselam to ona koja je na onome na čemu sam ja u ashabi i moji ashabi. I onda smo tu govorili o važnosti, odnosno o vrijednosti i važnosti ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jer su ashabi Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam bili generacija koji su slikovito, da tako kažem, pokazali ispravno značenje Kur'ana i sunnata Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. Jer nema sekte, nema pravca, od oba 72 pravca, a za, da za svoje vjerovanje ne navodi dokaze iz Kur'ana. Međutim, svojom pogrešnom metodologijom. Međutim, zato imamo sahabe Allahu poslanika, alihi salatu wasalam, koji su svojim životom pokazali šta znači Kur'an, šta znači sunnet Allahu poslanika, alihi salatu wasalam. Onda smo govorili o značenju govora Ibn Qajima, gdje kaže da je znanje, kaže Allah, kaže poslanik, kažu ashabi. Jer rekli smo da nije ovo u smislu, na uzbila da je govor ashaba na mjestu, Allah je na mjestu poslanika, ne. nego ashabi su svojim primjerom pokazali šta je Kur'an, šta je sunnet Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Dobro, nakon ovoga ajeta, kao da nam Allah Đalešanu odgovara, u stvari kao da neko pita, pa dobro, zašto su bili takvi, zašto su se razišli? Zašto nisu ostali na istini? Zašto se nisu držali te istine koja im je došla? Pa Allah Đalešanu kaže, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَهُ A kaže, nije im bilo naređeno osim da Allaha obožavaju iskreno. A nije im bilo naređeno osim da Allaha Đerlešanuhu obožava iskreno. Pa jedan broj mufesira kaže, to jeste u njihovim knjigama, im je bilo naređeno da Allaha Đerlešanu obožava iskreno, da ga, prvo da ga obožavaju. Onda kaže, muhli sina lahudin, da ga obožavaju, drugo da ga obožavaju iskreno. Muhli sina lahudin, hunefa, da budu, da ga obožavaju sa tevhidom i širkom. ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة إذا أبغى ينماز إذا دايو زكاة وذلك دين القيم أتوه براوة I kod ovoga ajeta ćemo se večeras zadržati. Jedan broj mufesira ovdje kaže da naredba ovih pet stvari koje je spomenuta u ovom kuranskom ajetu, da im je to došlo u njihovim knjigama. To jeste u Teuratu i u Inđilu im je došla naredba da Allaha obožavaju, da ga obožavaju iskreno, da mu kao pravovjerni vjeru ispovjedaju, da obavljaju namaz i da daju zekat. Međutim, jedan broj mufesira kaže, ne, u Koranu im je to naređeno. Međutim, Allah najbolje zna da je ovo prvo mišljenje ispravnije i to se prenosi u jednom vreja selefa. To jeste, u njihovim knjigama im je bilo, su im ove stvari naređene. I da su se ovi stvari držali, kada im je došao Islam, kada im je došao poslanik Alihi Salatu Wasalam, sa lahkoćom bi to prihvatili. Znači da su obožavali Allaha Đerlešanuhu, onako kako im je došlo u Tevratu i kako im je došlo u Njilu, bez ikakvih problema bi prihvatili poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Međutim, zašto ga nisu prihvatili? Rekli smo da ga židovi nisu prihvatili iz čega iz oholosti. Jer kako će, poslanik, kako će biti poslanik iz reda Araba? Treba poslanik da bude od nas. Međutim, kršćani ga nisu prihvatili zato što su bili u dalale, to nisu znali. Toliko su svoju, svoju vjeru izokrenuli da nije kod njih ostalo skoro ništa kako bi mogli da prepoznaju poslanika sallallahu alaihi wa sallam osim jednog, osim jednog broja. Osim jednog broja. Međutim, ovo što je ovdje došlo u ovom ajetu, gdje se stvari govori o ehlul kitabu, ovdje je također za ove iste stvari naredba nama da ih se pridržavamo. Pa da Allah zrlašanu obožavam, da to činimo iskreno, da činimo kao pravovjerni, da obavljamo namaz, da dajemo zakat. I to je prava vjera. I zato kod ovih pije stvari želim večeras da se završim. Ovdje ponavljam i kažem, ovdje Allah zrlašanu se obraća kome, znači ovdje je govor o ehlul kitabu. Međutim, govori se nama. Jer ako mi budemo takvi, onda nećemo upasti u one greške u koje su upali oni. Nećemo svoju vjeru iskriviti, nećemo biti oholi, nećemo iskriviti svoju vjeru da ne znamo šta je istina, šta je neistina i tako da. Pa prvo što se ovdje kaže, وَمَا umiru, a nije im naređeno. Ovdje ma, u arapskom jeziku, jel, ako ima neko pozna arapski jezik ili ko studira, ovdje ma nafije. Zato što čestica ma u arapskom jeziku može da dolazi u više, u više značenja. Može da znači ma u značenju oni ili ona. Može da zno, do, u smislu zabrane. Međutim, ovdje je negacija. A nije im naređeno osim da Allaha obožavaju. Li ja'budu Allah. Šta znači ibadet? Ova riječ u Kur'anu, Allah nam dao svako dobro, se u Kur'anu spominje, ova riječ u Kur'anu spominje na više mjesta. Ibadet. Allah Đelšanu kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ a nisam stvorio ljude i džine, osim da, šta? osim da me obožavaju. U arapskom jeziku riječ abede ja'budu, ibadetu ili ibadetan, znači, jedno od značenja je poniznost. Jedno od značenja je šta? Poniznost. Pa se tako u arapskom jeziku put, znači po kojem se može hodati, koji je utaban, kaže tariqun mu'abed. Kaže se kako? Kaže se tariqun mu'abed. Znači put koji je utaban, za njega se koristi riječ ova, znači što je izvor abede. Što znači, što hoće da nam se da kažemo, indirektno kaže, da obožavanje Allaha djelašanu znači puniznost. I zato ulema sa jezičke stvari kada govori o ibadetu, kaže da ubudijet dolazi bi ma'ne dhul. Volohudu. Značijanu poniznost i poniženje. Znači da se čovjek ponizi betki pred onim koga obožava. I zato, na primjer, znate da su prijaš, da je prija bilo da je bilo robova i da je bilo vlasnika. Znači bilo su ljudi koji su bili robovi i da su bili ljudi koji su bili vlasnici. I to isto to je, isto tako to ima u islamu. Znači ima li robova u islamu? Ima. Jer ono vrijeme kada je došao islam, da znate, znači nije bilo civilizacije, nije bilo, nije bilo naroda, a da nije imao taj robovlasnički sistem. Međutim, islam je podsticao i podstakao na, oslobođe, na oslobađanje robova. I zato znate sami koliko propisa u samu dolazi i veže se zašto? Za oslobođenje robova, oslobađanje robova. Međutim, s druge strane, danas kad dođe neko i kaže kakav je to islam, u islamu ima, tako da kažemo, robova. Kad biste pogledali u sunnet Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam, i vidjeli kako se u sunnetu poslanika, alihi salatu wasalam, traži da se čovjek ponaša prema svom robu ili prema svojoj robkini, da se Bog do danas muževi tako ponašaju prema svojim ženama. Da se Bog do očevi ponašaju tako prema svojoj djeci. Da se vlasnici ili direktori tako ponašaju prema svojim radnicima. Znači, traži se da bude odnos kao da je tvoje djete. I zato je došlo u sunat poslanika, a nije salatu salam, zabrana da čovjek kaže ovo je moj rob ili moja robkinja. Znači došle čak riječima da kažeš poslanik alihi salatu salam je zabranio da su preporučio da se ta izraz da se ta izraz ne koristi. Međutim sada o tome ne govorimo, da se vrati. Kada je na primjer čovjek rob, on se ponaša kako? On se ponaša samo onako kako njegov vlasnik hoće. Znači vlasnik ti kaže u ratu, on ide radi to. Idi ovo, on ide ovo. Radi ovo, ide ovo. I znači ide na neki način da zadovolji svog vlasnika. Međutim, ovdje je sada slučaj kakav ovdje je da smo svi mi robovi uzvišenom Allahu tabaraka wa ta'ala. I kao što čovjek u ljudskom, da kažem, koji je rob, ima vlasnik, ne može se da se ponaša osim kako njegov vlasnik hoće. E tako ni čovjek ne može da se ponaša osim onako kako Allah tabaraka wa ta'ala od tebe traži. Međutim, nije sada ovdje razlika. Razlika što čovjek kada je rob, pa ima svog vlasnika, može uraditi nešto da ga vlasnik je vidi. Međutim, može li nešto Allahu tabaraka wa ta'ala rob učiniti ili uraditi da ga Allah je vlašanu ne vidi? ne možeš ništa. Znači, ne možeš pomisliti stvar, a da Allah Đalešanuhu ne zna šta ti, na što si pomislio. I zato Allah Đalešanuhu gledajte, što znači život sa Allahom i Tabaraka wa ta'ala lijepim imenima i njegovim svojstvima. Znači, pogledajte ono kada učimo Allahu Tabaraka wa ta'ala knjigu, kada zadružimo sa Kur'anom, pa kada čitamo da Allah Đalešanuhu kaže, kada učimo da Allah Đalešanuhu kaže Es-Sami, onaj koji se čuje. Al-Basir, onaj koji se vidi. Kada Allah Đalešanuhu kaže Ja'lamu sirra wa akfa, Allah zna tajnu i ono što je tajnije. Pogledajte Allahu u znanja, draga braću. Ja'lamu sirra wa ahfa. Zna tajnu i što je tajnije. Wa ma teskutu min waraqatin. Znači, nijedan lisa drveta ne može pasti, a da Allah Đelešanu to ne zna. Pogledaj koji je tvoj gospodar. I zato Allah Đelešanu ćeš upoznat kako? Kroz njegova lijepa imena i njegova svojstva. Subhanahu pogledajte ovo. Wa ma teskutu min waraqatin. Znači da li sa drveta ne može pasti, a da Allah je lešanuhu to ne zna. Pa subhano, kako Allah je lešanuhu ne zna naše, naš govor? Kako Allah je lešanuhu ne zna ono što nosi naša prsa? Kako da Allah je lešanuhu ne zna ono što namjeravamo da učinimo? Ono što radimo u tajnosti? Kada mislimo da nas niko ne vidi, vidi nas gospodar svjetova. I zato je, zato su dijela jednog vjernika, jednog muslimana, ista u javnosti i u tajnosti. Nema razlike. Jer on svjestan da je Allah jalla šanhu taj koji motri nad njim. Da je Allah tabaraka wa ta'ala taj koji motri nad njim. I to je ubudijet, to je obožavanje Allaha tabaraka wa ta'ala, to je ibadet. Kada se vratili sada na definicije i govor o lemama ibadetu, znači našli bi tamo definicija. Između ostalog, jedna od tih definicija jeste koju spominje šehr Islam ibn Taymih, a to je da kaže da je ibadet, اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من القول والعمل من العمل والقول الظاهر والباطن من الأقوال والأعمال الظاهر والباطن da je to zajedničko ime za sve ono što Allah Đalešanuhu voli i sa čim je zadovoljan. Od riječi i dijela vanjski ili unutarnji. Od riječi ili dijela vanjski ili unutarnji. Normalno sad ovdje nema vremena da ostanemo na ovoj definiciji da je tumačimo, međutim želim samo da se osvanem na jednu stvar, a to je dovodi da spomene o dijela vanjski i unutarnji. I draga braću, kao što postoje dijela koja su vanjska, kao što je namaz, kao što je zekijat, kao što je... Postoje dijela koja su unutarnja dijela. A to su dijela srca. I zato sam vam rekao i govorio, ne znam da li sam ovdje spominio, da je, da je veći broj, da je bilo u Leme, znači da je dosta u Leme pisalo zasebna dijela o tim šta o dijelima srca. Kao što je šehr Hussam Ibn Temije, pogotovo kao što o tome pisao Ibn Qajim. Dijela koja su vezane za srca kao što je ihlas, kao što je sidok, kao što je i sada da ne nabrajam. To je nešto što je vezano za srce. Da ne kažemo stvarni koje su zabrana srce, kao što je zavist, kao što je ovo. I zato jedan broj ulemen kaže svaka zabrana koja je vezana za srce, to je od velikih grijeha, kao što spominje imam gazali. Znači svaka bolest koja se, znači svaka bolest od bolesti srca smatra se minel kebari, kao što je na primjer zavist, kao što je na primjer loše mišljenje o svom bratu musliman i tako dalje. Međutim, ovo je jedna stvar za koju smo tako da kažemo ono, nemarni u odnosu na te stvari. Znači, nisu samo djela vanjska, nego su djela šta? Djela su unutarnja. Međutim, ta djela unutarnja kada će se znati? Neće se znati se na sudnji dan. I zato, subhanallah, znači, taj sudnji dan o kojem smo govorili, znači, to je dan iznenađenja. Znači, vidit ćeš, subhanallah, Hafza Kur'ana kako će Allah Đelšanu sa njim potpaliti žahnem da Allah Đelšanu sa ću. Mm. Vi ćeš čovjeka koji će biti rečeno učini seđdu, pa neće moći da učini seđdu. Zašto? Zato što je na dunjaluku učinio seđdu da bi ga ljudi videli. Da Allah te barak od tala od toga sačuva. Pa ćeš vidjeti ovoga, pa ćeš vidjeti ovoga. To je dan, draga braćo, ti će svak od nas biti u tom danu i svojim dušom i svojim tijelom. I zato Allah nam dao svako dobro, moramo uvjeti računa o dijelima koje su vezane za srce. Jer to je ibadet, to je sastavni dio ibadeta. Ne ibadet samo vanjština. Znači, osnova je srce. Zato kaže poslanik alihi salatu salam da u tijelu ima dio, ima komad. Da tako bukvalno kažem. Ako je dobar, sve drugo dobro. Ako nije dobar, ništa drugo nije dobro. A šta je to? Kaže, ala vahil kalb, kaže, to je srce. Ako u tom srcu ima bogobojaznosti, to se vidi. Gdje je hrabrost? Gdje je hrabrost? Na osnovu čega ulema, tako da kažem, tako da kažem, da svoj život Allaha radi. Na osnovu čega neko ide i svoj život dadne Allah radi. Na osnovu čega su oni sada dole u gazi. Tako hrabri pa se suprastavljaju kome se suprastavljaju. Zato što imaju mišić. Zato što imaju oružje. Nije tako mi Allah, nego zato što imaju hrabro srce. Zato što u svom srcu imaju imana. A ne zato što su jaki fizički ili što imaju. Ola ništa nemaju. Znači imaju srce koje je ispunjeno imanom. I to je osnova za svaku stvar. Nijednu stvar u životu ne možeš tako da kažemo, prebroditi, osim ako bude iman jak, ako bude jak u tom srcu. I to je sastavni dio, svaki put da znate kada u Koranu najidijete na spominje ibadete, to je sastavni dio ibadete. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين أني نارجون وسند الله obožavaju مخلصين له الدين I bio sam što nije spomenuo, znači jedan broj uleme ovdje kaže muhlisina lahu din, ovdje din je kraj ajet. Hunefanovi ajet. I to je nauka, علم الفواصل ili ilm rus al nauka u krajima ajeta. O tome sam govorio. Međutim, ovdje nam Brujo Leme kaže ovdje je kraj ajeta. Muhli, muhli sina lahu din kraj ajeta. Hunefa evo i qimu salat. Možda počinješ. Međutim, to je po drugom brojanju, ne po brojanju na osnovu koga je napisan naš musaf, neiz. Naređio da Allah Đelešanu obužava i kako? Muhli sina lahu din. Iskreno. Ova riječ u arapskom jeziku, ihlas, halasa, jahlusu, znači da nešto postane čisto. Ili ahlesa juhlisu, znači sada safi. Znači da nešto postane čisto. Što znači da postane čisto? U arabskom se kaže kada ono med, kad se odvoji od onih svih primjesa, kaže halas al asan. Znači očistio se med. Šta ovdje znači muhlis, znači da tvoj odnos prema Allahu tabarak wa ta'ala bude čist. Što znači da bude čist? Da ne bude nikakvih primjesa u tvom odnosu prema tvom gospodaru subhanahu wa ta'ala da jedino tvoja namjera bude traženje Allahovog djelašanu zadovoljstva. Znači to znači da bude tvoj odnos prema Allahu djelašanu čist. Da u svom ibadetu ne tražiš nikog drugog ili ničije drugo zadovoljstvo osim Allahu tebara kod ta'ala. I također ovome, pogotovo Ibn Qayyim je govori ovome, kad se vratila medarđu salikinu, znači definicijama kod selefa koji su došli kada je u pitanju ihlas, međutim, otprilike sve se te definicije vraćaju na to da je ihlas da svojim ibadetom tražiš samo Allahu Đerlašanuhu lice. Da tražiš samo Allahu Đerlašanuhu za dovoljstvo. I zato će doći, u stvari, nismo tumačili suru Mlej, ili ne ptjeva e vođe rabbihil a'la. Znači da su to radili samo tražeći gledanje u Allahu Tebaretu da na lice. A Allah vam dao svako dobro, najveća nagrada stavnika džerneta u džernetu, jeste gledanje u Allahu tabarak wa ta'ala lice. I zamislite robovi, robove koji su kod Allaha tabarak wa ta'ala na takvoj deređu. Znači u džennetu svako jutro i večer gledati Allahu tabarak wa ta'ala lice. Allah nas učini od njih. Znači najveći užitak stanovnika dženneta će biti šta? Da će gledati lice svog gospodara jutrom i večerom. Da nas Allah tabarak wa ta'ala wa takvih učini. Znači, Da se vratim da kažem da naš odnos prema našem gospodaru bude čist. Što znači da bude čist? Nema da tražiš svojim ibadetom. Ama vola niču, niču nagradu. Niču nagradu. Da tražiš da ljudi kažu ili da maš na što to radi. Da pak svojim ibadetom ono, da te digne to na neku poziciju kod ljudi. Da budeš ugledan kod ljudi. Ili da preko tog i tog dijela, da kažem, dobiješ naklonost nekog pa da dobiješ neki posao. Ili da te ljudi pohvali tako da ni ne. Znači isto, zamisliš, gledaj, zamisliš kao da, da na dunjalku nema niko ljudi. Samo ti i Allah želešanu. I sve što radiš, radiš isključivo i samo Allaha radi. Čak i kada radiš nešto u čemu je korist za druge ljude, na primjer da dadneš sadaku, da pomogneš, radiš samo Allaha radi. Ne tražiš da se taj čovjek ikada zahvali. Ne tražiš šta? Da se taj čovjek ikada zahvali. I to je osnova primanja djela, da djelo bude u ime Allaha tebara. I zato sam rekao ovdje, Znači da kažeš nešto ima Allah, nije bila mala stvar. Da kažeš nekom ja te volim u ima Allah. Da kažeš ja ću se ovom radu ima Allah. Znaš što znači u ima Allah? Znači samo hoćeš Allah u lice, ništa drugo. Međutim da Allah djela šanu sačuva. Znači danas ljudi rade djela, ne Allah radi. Rade ljudi radi. Znači dunjalučki koristi. Radi sitnih šičara. A zašto danas ljudi spletkare jedni drugima? Zašto podapnu jedni drugi? Osim zato što će da dođe do nekog dunjalučkog položaja što će da dođe da ga ljudi hvali. Da ljudi hvale njega, ne, ne da hvale drugog i tako da. Međutim, nije to nikako mjerilo. Na kojem si stepenu kod ljudi, nije to mjerilo na kojem si stepenu kod uzvišenog Allaha, tabarak wa ta'ala. I zato, znači, to je značen ihlas, da tvoj odnos prema Allahu tabarak wa ta'ala bude čist. Što znači da bude čist, da ne tražiš zadovoljstvo nikog drugog ili nikako drugog korist osim ahiret. I zato, ko što je govore Ali radijallahu ta'ala anhu, kunu min abnai l'akhira, wala te kunu min abnai dunja, budte sinovi ahirata, ne budte sinovi dunja valka. Znači ideš ovim dunjavom, međutim srca ti vezano samo za ahirat. Ili samo čekaš kad ka ćeš sred sred svog gospodara. Znam li kod nas kad će sred Allah, tabarak ta'ala, ne znam. Nije usov za smrt, ni da budeš star, ni da budeš bolestan, ništa. I zato čovjek svojim traženjem, svojim hodom, traži samo šta? Lice uzvišenog Allaha, tabarak Muhlisina lahuddin, hunefa. Treća stvar, hunefa. Ova riječ hunefa dolazi od riječ hanif. Šta znači hanif? U osnovi, u arabskom jeziku, el hanif znači skretanje. Znači šta? Skretanje. Međutim, prevodi, korkut ga prevodi, pravovjerno. Znači, kada ga ovdje prevodi, kaže kao pravovjerni. Dobro, kako kao pravovjerni? Pravovjerni Međutim, osnovni hanif u arapskom jeziku znači mail, skretanje. Kako skretanje? Skretanje od neistine. U arapskom jeziku riječ hanif, jezički, ja vam molim, trudim se da vam riječ, poneku riječ, reknem šta u osnovi u arapskom jeziku znači, jer ne može čovjek osjeti snas Kur'ana osim sa takvim slavima. U osnovi znači skretanje. Što znači skretanje? Znači, ljudi koji su skrenuli i udaljili se od neistine. istine pa hoće samo put istine. To znači amin. Međutim, tačnije značenje ovoga jeste, znači oni koji su daleko od širka, od pripisivanja Allahu tabarak wa ta'ala nekoga ili nečega. I zato Allah tabarak wa ta'ala, kada spominje Ibrahima alaihi salam, spominje se ovaj izraz. I na Ibrahima kane, pa, pa se kaže hanifan, wa nam yeku minal mušrikin. Da, im, da Ibrahima alaihi salam bio hanif, a nije bio od onih koji Allahu tabarak wa ta'ala čini širka. I znamo da koliko mjesta da je uzvišeni Allah tebareke wa ta'ala u Kur'anu pohvalio Ibrahim a.s. Pohvalio ga kao šta? Kao imama pravovjernika, kao predvodnika onih koji su na tevhidu. Oni koji su daleko, koji su daleko od širka. I zato čovjek je obavezan, o tom je smo također govorili, da ovu vjeru uči sa dokazima. Kako ne do Bog ne bi upao neke stvari širka. I zato ako neko danas dođe i kaže, dobro, šta mi kažemo la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah, zašto da govorimo širk? Ibrahim alejhi salam, Allah tebarak ve ta'ala u Kur'anu navodi riječ Ibrahim alejhi salam, rabbi džlubni wa baniya an na'budu al asnam. Allah sačuvaj mene i moje potomstvo od obožavanja kipova. Znači, Ibrahim alejhi salam koji je pohvaljen kao šta? Kao imam pravovjeni, traži od Allaha tebarak ve ta'ala da ga sačuva čega? Da ga sačuva toga da upadne u širk. I zato je Selef govorio, kao što je spomenuo imam Taberi u svom tefsiru, فَمَنْ يَأْمَنُ الْبَلَاءَ بَعْدَ إِبْرَاهِيمِ Pa ko je siguran od ovog balaja, to jeste od širka, poslije Ibrahima a.s. Ko je siguran od ovog širka, poslije, poslije Ibrahima a.s. I zato vam kažem, govor o tevhidu, ukazivanje na širk, znači nikada nije dovoljno govora o tome. Jer koliko je stvari u koji obični svijet su upali, asari su od stvari širka. Došli su u Kur'anu i sunnata Allahog poslanika alihi salatu salam da je od stvari širka. I kada ovdje smo spomenuli šta je ibadet, šta je širk? Širk je suprotno ibadetu. Širk je da bilo koji vid ibadeta usmjeniš ka nekom drugom ima Allah tabarak wa ta'ala. Dovu usmjeniš nekom drugom ima Allah tabarak wa ta'ala. I zato često puta mnogo ljudi kažu u to i to nisam našao to i to. Jer čuo sam da je ta i ta rekao to i to. Kad imaš neku želju da da tražiš od nekoga mrtvog, na primjer, da se on zagovara kod Allaha tabarak wa ta'ala, za tebi tako dalje, da sad o tome ne govori. Međutim, govora o tevhidu, da kažemo, nikada, nikada nije dovoljno. I zato čovjek mora svoju vjeru da spozna sa dokazima. Ovdje usput vidimo ono na što ste nailazili, a to je da od uslova primanja dobrog djela, da djelo bude u ime Allaha tabarak wa ta'ala i da bude po sunnetu Allahovog poslanika sallallahu alaihi sallam. Odnosno da bude u skladu s onim sa kim je došao poslanika alaihi sallam. Znači, dijelo kod Allaha tabarak wa ta'ala ne može biti primljeno, osim da bude u ima Allaha tabarak wa ta'ala učinjeno i da bude šta? Da bude u skladu sa sunnetom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Poslije toga še, se kaže wa yuqimu salata wa yuqtu zaka. I da obavljaju namaz i da daju zakat. Namaz i zakat su bili propisani priješnjim namazima. Međutim, ako kažemo da je namaz bio propisan ehlul kitab, ne znači da je bio propisan onako kako je propisan sada namaz. Da im je bilo propisano pet vakat namaza, da im je propisan tekbir. Međutim, namaz kao namaz u je bio propisan. Zekat kao zekat u osnovi je bio propisan. I zato ova naredba namaza, znate na koliko mjesta u Kur'anu dolazi naredba obavljanja namaza. Wa aqimu salata wa atu zekat. Naredba da obavljanje namaza i davanja davanje zekata. Allah tabaraka wa ta'ala u suri At-Tawba kaže fa in tabu wa aqamu s-salata wa atu zakat fa ihwanukum fi din. Ako se oni pokaju i počnu namaz obavljati i zekat davati, wa aqamu salat i nam, namaz obavljati i zekat davati, onda su vam braća po vjeri. Što znači ako nisu takvi, onda vam nisu, šta? Onda nisu vam braća po vjeri. I sami znate Allah vam dao svakom dobro. Koliko je došlo u sunnatu Allahu poslanika alaihi salatu wasalam. Koliko je došlo hadisa o vrijednosti namaza. od, odnosno u stvari, pardon, o važnosti namaza. Između ostalog da prva stvar za koju će čovjek biti pita na svojim danu je šta? Jeste namaz. Prva stvar za koju će te Allah tebala pitati ima na i tebe jeste namaz. Ali pazite ovdje sad, a, ne samo jesmo li obavljali namaz, nego kako smo ga obavljali. Ne samo jesmo li obavljali namaz, nego kako smo ga obavljali. Još jednom gažem, ne samo jesmo li obavljali namaz, nego kako smo ga obavljali. Jer nije namaz samo da kažeš Allahu Ekber gore dole, znači namaz, je taj koji odvraća čovjeka od drugih loših dijela. Namaz je taj koji odvraća čovjeka od drugih šta? Drugih loših dijela. Pa da kažemo riječ poslanika alihi salatu salam, gdje kaže da između čovjeka i nevjerstva namaz, pa koga ostavi da on od njih, od koga od nevjernika. Pa je došlo sahihu imama muslima. Zatim sami znate govor islamskih učenjaka o propisu ostavljanja namaza. Pa islamski učenjaci kažu, ako čovjek ostavi namaz, negirajući obaveznost namaza, da sad im postaje šta? da je sa tim postao nevjernik. Međutim, ako čovjek ostavi namaz iz ljenosti i ne želi da obavlja namaz, nakon islamsku čaka postoje dva mišljenja. Jedni kažu da ostaje musliman, međutim veliki griješnik. Međutim, drugi kažu da samo ostavljanje namaza, pa makar da se ubijeđen da ti Allah Đelešanu ga naredio, međutim ostavljaš ga iz ljenosti, jedan broj nam je kaže da je to kufr. I to je mišljenje imama Ahmeda, i to je mišljenje velikog broja Salafa, kaže jedan od tabina, kaže ashabi Allahu poslanika alaihi salatu salam, nisu smatrali ostavljanje neke stvari kufrom, osim namazom. Ostavljanje namaza su smatrali kufrom. Međutim, obratite pažnju sada na ovo. Znači, ovdje sada dosta ljudi se tako da kažemo zauzmutim rasprava, je li ostavljanje namaza iz ljenosti kufr, nije li ostavljanje namaza iz ljenosti kufr, pa sebi daju pravo znači da i do čovjeka do čovjeka kaže ovaj čafir, ovaj nije čafir, tako da. Draga braći, cijenije sestri, Mi sada ovdje polazimo od jedne i druge stvari. Za nama nije cilj, ako ima neki čovjek, pogotovo da traže neko koji je nama blizak. Za koga vidimo da radi stvari radi koji ako umre, da će biti osamnika džahnama. Jer nama cilj da kažemo, ti ćeš biti osamnika džahnama da nas Allah sačuva. Ili nam je cilj da tog čovjeka spasimo. Cilj nam da tog čovjeka spasimo. I zato Allah vas nagradio, trudite se. I sav svoj trud usmete ka tome da ljudi počnu klanjati, da taj tvoj kojeg imaš blizu sebe, da on počne obavljati namaz. Jer znali si da tvoj roditelj, na Allahu poslaniku, alihi salatu, sanu je prvo naređen da poziva koga, wa anna dher aši ratak al akrabin. Opoz, op, upozora Allah svoju najbližu roditelju. Znači svog roditelja prvo da upozora. Može li kod nas zamijestiti tamo nekog? Pa makar tako mi Allah bio ne musliman čovjek. Ako će neki fin komšija dobar čovjek, bil ga mogu zamijestiti pet minuta da bude u otri da ga gledaš pet minuta u dunjalučkoj vatri. Ne bi ga mogao gledati. Možeš li zamisliti svog roditelja? Bi li mogao gledati svog roditelja? Da bude onoliko koliko je najkraće koliko će stavnici džahnama biti u džahnama. Da Allah djela sa mnom sačeva. Ne bi mogao. I zato subhana čovjek znači mora poslanik alihi salatu wasalam Ebu Talib je umiro pa je poslanik alihi salatu wasalam bi usrenim govorio reci la ilaha. Do zadnjih momenta bio je poslanik Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Bio mu jami džabio na širku. Pa nije mu rekao, rekao sam ti, hoćeš, hoćeš, nećeš, nećeš. Nego do zadnjih momenata poziva Ebu Talba da kaže la ilaha illallah. I šta je rekao kad je umro? Kaže, tako mi je lahak, činit ću šefat za tebe na sudnjem danu. Pa dok mu nije došlo, aj, gdje se zabranjuje, poslaniku alihi salatu wasalam, da traži oprost. Za, za mušrike, pa makar bile njihovi najbliži. Pogledajte ovdje milost Allahovog poslanika, alihi salatu wasalam. Međutim, za tu milost treba sabur. Treba sabur u pozivanju. Lahko je reći ovaj, vaki, ovaj, neki, onaj, neki. Treba sabur da ga, da ga pozivaš. I zato Allah nam dao svako dobro. Da usmjerimo taj svoj trud u svoje najbliži. Ovdje kažem, pogotovo najbliže, našu rodbinu. Oni koji su nas pazili kad smo bili mali. Pa makar taj ne zna da je koliko loš bio prema tebi. On ti je bolj opet babo, on, to ti je majka, to ti je dedo, to ti je nena, to ti je ova, to ti je amidža. Uzmi od svog vremena, uzmi od svog vremena da ga pozoveš, da mu govoriš, opet kaže na najljepši način. Opet napominjem i kažem na najljepši način. Znači moramo biti وَكُونُوا رَبَّانِيِّينَ بُدْتَ اللَّهُ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابِ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ Allah Đelšanu suri Al-Imran kaže وَلَكِنْ كُنْ بُدْتَ اللَّهُ بُدْتَ božanski Allahovi zato što knjigu podučavate, zato u drugom kraju, zato što knjigu znate. Pa kaže Abdullah ibn Abbas u tefsiru ovog ajeta, kaže to su oni koji ljude podučavaju mali meselama prije velikih mesela. Što znači male mesele? One koji ljudi podučavaju osnovnim pitanjima, pa te kasnije dolaze one druge. Znači, znaju, imaju mudrosti. Pozivaju ono, počinje od onoga najosnovnije. I zato Allah nam dao svako dobro. Znači, lahko je od čovjeka napraviti na prijatelja. Međutim, treba od neprijatelja napraviti prijatelja. I zato sam spominio, šehe Muhammed Hassan, Allah mu dao svako dobro spominje, kaže, kada je pošlo da se vrati u Egipat. I normalno, znači, ima dijela u Egiptu, kaj, znači, ljudi u džahlu, da Allah je samo sve. Pogotovo stvari sihra, ovog, onoga i tako dalje. I kaže, zato što sam, prije nego što je krenuo za Egipat, da se vrati Saudijske Arabije, kaže, sratio sam ko šeha Husemina. I kaže, zatražio sam od njega savjet ono više dajem savjet prije novo, pošto odem prije novo što se vratio. Allah Đelešanu je dao Subhanu Salmaša, znači Muhammed Hassanu, znači, znači toliko da je prihvaćen u cijelom, da mu se toliko predava, da slušaju tako dalje. Kaže, koriši Muhammed Hassan, da sam tada, kaže, mislim, samo ono reče mi, budi iskren prema Allahu, čini ovo, čini ovo. Kaže, rekao mi je, kaže, malo je, kaže, šuti, oborio glavu, kaže, onda divo je glavu i rekao mi je, kaže, koga ne možeš da pridobiješ, za svoju davu, za svoj poziv, koga ne može da pridobiješ u islam na sunnet, tahajidhu. Kaže, nemoj od njega praviti neprijatelja. Koga ne možeš šta da pridobiješ, nemoj od njega praviti neprijatelja. Jer možda će tom čovjeku proći vrijeme, pa će doći, počeje da razmišlja o istini, o ovome, onome, pa će tijet, međutim, možda radi tvojeg lošeg odnosa neće tijet razmišljati. I zato vam kažem opet, Allah vam dao svakodom. Roteljima posebno, o komšijama, o svakome mora da vodiš računa kako se ponašaš, kako se ponašaš. Znači, to je Allahove tabarak wa ta'ala vjera. Znači, kao što ne može čovjek u namazu da se ponaša kako on hoće, isto tako odnos prema ljudima, ne može se ponašati onako kako ti hoćeš. Znači, to treba da staviš, da stavimo u svoj, u svoj glavu. yuqimu salata wa yu'tu zaka i zaka da daju. Znači, zaka je šta? U osnovi znači čišćenje. Međutim, ovdje se misli na davanje, na davanje metka. I zato znate sami, Allah nam svako dobro, znači koliko je u Kur'an i sunnetu poslanika, alihi salatu, sve nam došlo, znači o zakatu i da kažemo sadaki, o dobrovoljnoj sadaki. Međutim, slobodno vam kažem, znači da ovaj, ovo poimanje, sadaki, znači kod nas nije dovoljno razvijeno. Znači, šta znači da dadneš nešto u ima Allah, Znači, šta znači da daneš, pa makar nešto mar, da daneš mar? Šta znači da se navikneš na davaj? Znači, to je, da kažemo, kod nas problem. Znači, to je, da kažemo, kod omladine. To je kod muslimana, da kažem, jedan problem. Da se naučimo na davanje sadake, da ne govorim o davanju od zekat. Međutim, danas, hamda sari idu na bolje. Ima prke boj ljudi daje zekat. Međutim, prije bilo. Međutim, opet koliko bi ljudi trebali da daju zekat. Znači, svi ljudi daju zekat u islamskom svijetu. Ne bi bilo ne bi bilo, draga braća, se omašta. I zato Allah te barak wa ta'ala onda završava ajde kaže, وَدَلِكَ دِنُوا Kaže, to je prava vjera. To je ispravna vjera. Ovdje kad bi se vratili na tefsire, našli da neki kažu da je to din adel, da je to razumiješ mustaqim. Uglavnom, znači, to je ona vjera sa kojom je zadovoljan Allah Đalešanu. I zato čovjek koji bude iskren ima Allaha tabarak wa ta'ala, koji bude obožavao Allaha Đalešanu sa onom poniznošću, sa onim putem, spominjamo se, da budeš, da budeš znači put po kojem te ljudi gaze. Znači da kakva god naredba ili zabrana dođe da da povije svoj glavu da te naredbe i zabrane. Ne da ono ja, ja hoću, ja ovo, ne nego da se poniziš. I ovdje posebno mogli da govorimo o toj poniznosti. Jer Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže da se niko nije ponizio Allaha radi, a da ga Allah nije uzdigo. I rekao sam vam, ne znam da li sam govorio na ovom mjestu. Većina onih razilaženja koje se danas dešavaju među muslimanima. Znači nije problem u drugačijem poimanju, u drugom mišljenju, nego je pitanje o moje ja. Zato što se moje ja ne poštuje, zato što se moje mišljenje poštuje. Znači problem je tog nefsa, da Allah Đelšanu to sačuma. Međutim, s obedeno ne sam govorio, ne želim o tome da se pomoći. I zato onaj koji bude obožavao Allaha Đelšanu iskreno, bude ga obožavao sa poniznošću. Bude ga obožavao daleko od širka. Ne može upast u ono u što su, u što su upali ahlul kitab, da se različu. Jer nima tako bilo naređeno da i da su tako Allah dželle šanu obožavao. Ne bi upali ono što su upali, o čemu govori Allah tbaraka taala u prethodnom ajetu. I zato ako mi hoćemo da ne upadnemo u ono razilaženje, gdje će svi biti u vatri, trebamo da se ponašamo ovako. Kako? Da Allah dželle šanu obožavamo. Jer onaj koji Allah dželle šanu obožava iskreno, njemu kada dođe dokaz od Allah tbaraka taala i od poslanika alejhi salatu vesselam, nema tu puno rasprave. I zato sam ovdje spomenuo sam prošli put, kog se sjećam, govor Šihal Bane i Direku. Kaže čovjek koji hoće isto dovoljan jedan dokaz, a sledbenik ko strasti nije dovoljno hiljadu dokaza. Koji hoće isto dovoljno mu je šta? Jedan delil. A onaj koji slijedi svoje strasti, njemu nije dovoljno hiljadu, hiljadu dokaza mu nije. Ovo je, draga braću i cijene sestre, Allahove te barim i dala. Ovdje ću sada, da kažem, otkinuti od ovog predavanja, da se vratim, da se dotaknem